قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون Sema, je, mnaniamrisha ni mwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu enyi majahili? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Na kwa yakini yamefunuliwa kwako na kwa waliokuwa kabla yako. Bila shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu, amali zako zitaanguka na lazima utakuwa miongoni mwa wenye kuhasiri. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين bali muabudu Mwenyezi Mungu tu na uwe miongoni mwa wenye kushukuru wama qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun na wala hawakumheshimu Mwenyezi Mungu kama anavyostahiki kadiri yake na siku ya kiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume subhanahu wa ta'ala ametakasika na ametukuka na hayo wanayomshirikisha nayo ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون na litapulizwa baragumu wazimia waliomo mbinguni na waliomo katika ardhi isipokuwa aliyemtaka Mwenyezi Mungu kisha litapulizwa mara nyingine hapo watainuka wawe wanangojea وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون na ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake mlezi na kitabu kitawekwa na wataletwa manabii na mashahidi na patahukumiwa baina yao kwa haki wala hawatadhulumiwa ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون na kila nafsi italipwa kwa yale iliyoyafanya na yeye anayajua sana wanayoyatenda. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe Muhammad sema je baada ya kuweka wazi ishara zote kuwapo Mwenyezi Mungu mmoja kuabudiwa mnaniamrisha ni mwabudu mwingine wenyi wajinga majahili. Na hapa bila shaka umepewa wahi wewe Muhammadi na mitume waliokuwa kabla yako kwamba bila shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote kile basi hapana shaka Mwenyezi Mungu atazibatilisha amali zako na utakuwa katika watu waliohasirika ukomo kuhasiri. Ewe mtume usiwakubalie kwa hayo wanayokutaka bali muabudu Mwenyezi Mungu peke yake na uwe katika wanaomshukuru yeye kwa neema zake. Washirikina hawakumtukuza Mwenyezi Mungu kama anavyostahili utukufu wake wala hawakumjua kama anavyostahili kujulikana kwa kuwa wamemshirikisha pamoja naye wenginewe na wakamtaka mtume naye ingie katika ushirikina na hali ardhi yote ni milki yake siku ya kiyama na mbingu zitakuwa zimekunjwa kama zinavyokunjwa nguo katika mkono wake wa kulia. Mwenyezi Mungu ametakasika na kila upungufu na ametukuka vikubwa mno na vyote hivyo wanavyomshirikisha naye. Na litapulizwa baragumu kwa yakini na watakufa walioko mbinguni na katika ardhi ila anetaka Mwenyezi Mungu kumwakhirisha mpaka wakati mwingine. Kisha litapulizwa mara nyingine na hapo wote watainuka kutoka makaburini mwao wakingojea watafanywa nini hilo barugumu yani sur, kilugha ni tarumbeta, mbiu, siwa, parapanda. Barugumu inalosimulia Qurani ni katika mambo ya ulimwengu sionekana hatujui lilivyo na hakika yake. Na ardhi itang'ara siku hiyo kwa nuru ya muumba wake na mmiliki wake. Na kitatayarishwa kitabu kilichosajiliwa ndani yake vitendo vyao na watahudhurishwa manabii na mashahidi wapate kuwashuhudia viumbe vyote na wapambanuliwe baina viumbe kwa uadilifu na wala hawatadhulumiwa kwa kupunguziwa thawabu wala kuzidishiwa adhabu na kila nafsi itapewa malipo ya amali yake na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kujua vitendo vyao